o'ttizinchi o'gdilmish aliki qo'shin qo'mondonining qandoq bo'lishi kerakligini aytidi o'gdilmish javob berib aytdi dushmanga nisbatan har qachon aligning qo'li ustun bo'lsin shubhisiz bakka shundoq bir qo'mondon kerakki u yarash qilib bo'lmaydigan dushmanning uyqusini ochsin bu ishqa bak mustahkam jasur beshidin ish o'tgan qattiq qo'l ar er kerak qo'shinga qo'mondonlik qilish askar sepini tuzish dushmanni qirish nait cho'ng ishdir bu ish uchun tanlangan ehtiyotjan sagak odam kerakki uningga bexudliqdan bir falokat kammisin qo'mondon sehi botur qahramon kamtar dostixini kang va muloyim bo'lishi kerak qo'shin qo'mondoni nihoyat sehiy bo'lgandala atrofiga eng xillang'in kishilarni to'play olaydi u barliq mol dunyosini askarlarga ulashtirib beradigan ko'p do'st birodar al og'iyni tutadigan bo'lsin o'ziga bir ot to'n va qoral ayirib qo'ysala kifoya shuning bilan dong chiqirib shohratini jahonga yoyolaydi u o'g'il qiz va xotinim deb mol dunyo to'plamasligi yoki yar suv bog'voron deb kumush yig'masligi kerak u butun orzusiga qilichi bilan yetmiki jang bilan elishi ulashtirib berishi shohratini yuksaltirishi lozim savdoshlarga yegizishi ishkizishi va ularni kiyindirishi ularga ko'plab ot jabduq qul kinizaklarni hadya qilishi kerak shundala uning atrofiga jasur yigitlar to'planib so'yimlik jinini pido qilib kaynidan to qiyolodi yotidi u yuraklik noita aqlliq bo'lishi botur va qizg'in bo'lishi kerak urushda yuraksizning keragi yo'q yuraksizlik ayollarga xos ishdir yuraksiz kishilar qo'shinni buzadi qo'shin buzilsa askarlar tezib ketadi jangda yuraklik bo'lish va chidam ko'rsatish kerak dushman otsa-sa, zish to'planish kerak aniqki o'lim muqarrar narsadir lekin vaqti kammigicha mard yigitlar o'lmaydi jasur va botur ar nima deydi angla kishi o'limni unutsa dushmanini yengadi onidan tug'ilgan odam ajalsiz o'lmaydi dushmanni ko'ribla nimishqa qo'rqasan dushmanga yolqindek bo'l uning bilan arlachi urush hayot odamga ajalsiz o'lim kelmaydi ar nomusliq bo'lishi kerak or nomus uchun u intiqom olmay orqaga qaytmaydi or nomus bilan inson dushmanini bitjit qiladi jangda eng avval nomussizlar qochadi qo'rqinchoqlarmi nomusni deb botirlik qiladi maqtalmoq uchun kishi o'zini o'limga otadi yuraklik deganimiz or nomusliq ardir nomusliq ar o'lsa urushib o'ladi qo'mondan muloyim va kamtar bo'lsa xalqqa o'zini so'yimlik qilolaydi muloyim kishi odamlarning ko'nglini istaydi tili qo'pol qahrlik yaman kişi odamlarni yiroqlashtirudi qo'shin qo'mondoni o'zini takabbur tutsa ki dushmandan qamchi yeydi o'zini cho'ng tutgan kishi bexudlik qiladi bexud kishi nobud bo'ladi yoki vaqtsiz o'ladi qo'mondon jasur mard hayvatlik chosh soqili yasalgan bo'lsa nomi yeyilib danqi çıkadı. yomonlarni qo'rqitish uchun hayba qilish yavoshlarni so'yindirish uchun yaxshilik qilish kerak qo'shin qo'mondoni siyosat yurgizishi kerak chunki qo'shin ishi siyosatga ehtiyojliq siyosat yurgizsa qo'shinda intizom bo'ladi qo'shinda intizom bo'lsa askarlar yaxshi ta'min qilinadi qaysi qo'shin intizomsiz bo'shang bo'lsa qo'shin buziladi ey Ali uzun yasha yomonlarga hay va siyosat kerak yaxshilarga bo'lsa doim hurmat kerak yaxshilarga tamoman yaxshilik yetkaz ularning shodligini tila mushaqqatga qo'yma butun inson yaxshilikni orzu qiladi kishi yaxshilikni ko'rgan odamga qul bo'ladi mijozi muloyim kishi nima deydi angla bu beytni o'qib o'zingga tasalli top erkin ozod kishilarning hammasi yaxshilikning qulidir san yaxshilik qilib to'g'riliqning yo'lini och odamgarchilik qilish uchun odamiy bo'lish kerak kishi odamgarchilikning o'lini ana shundoq qurib chiqqan dushmanga qarshi yuzlanish va lashkarlarning harakatini idora qilish uchun qo'shin qo'mondonida muni bir qancha sifat bo'lishi kerak jang qilganda orislon yurikidek yurak kerak ilishqanda qoplon belikidek bilak kerak qo'mondon to'ngizdek tarsa bo'rdek kuchlik ayiqdek qaytmas qo'tazdek adovatxo'r yana qizil tulkidek hiligar bo'g'ra tugidek qissoschi bo'lishi lozim o'zini seg'izxondinmi hushyor tutishi qiyo quzg'inidek yiroqni ko'rishi kerak arslondek yuksak chidam ko'rsatishi tunlarni o'qishdek uyqusiz o'tkazishi kerak ashu sifatlari bilan kishi jangovar bo'lolaydi jangovar bo'lish bilan ishqi yaromliq bo'ladi jangovar yaromliq kişi daim. dushmanga zarba berib g'alaba qozonadi uning non tuzi va yemak ichmaki kangri bo'lishi shuningga munosib kiyim kechki va ot qorolimi bo'lishi lozim osh tomoq non tuz kishining nomini yoyidi tiriklikning davosi yemak ichmakdir elining mashhur odimi nima deydi angla ey qutlug' kishi non tuzingni kangri qil dong shuhrat xohlasang boshqalarga non tuz ba yashashni xohlasang ana shuni qil odimigarchiligi bor sodiq sehiy kishi non tuz haqqi deb askar haqqini o'taydi ulug' bo'lishni tilasang yemak ichmak ulashtir uzun yashashni tilasang uningga osh taom bilan erishsan askar boshlig'i uchun bu bir qancha xislat zarur uning bilan ishlari o'ngishliq ish harakati to'g'ri bo'ladi gap so'zlari chin ishonchlik bo'lishi kerak ulug' kishi yolg'onchi bo'lsa xalq ishonmaydi ikkinchi sehiy bo'lishi narsa kerak ehson berishi lozim erishqa odatlangan kishi bexilning yeniga to'planmaydi uchinchidan yuraklik jasur bo'lishi kerak yuraksizlar dushmanni ko'rganda og'rib yetib oladi to'rtinchisi shuki qov yili biladigan bo'lishi kerak yili bilgan kishiga orislanma bosh egadi qo'shin sepini bosish uchun qaysarlik kerak dushman qo'shinini parokanda qilish uchun chaqqonlik kerak qo'shin qo'mondoni bu fazilatlarga ega bo'lsa dushman yengidi dushmanning shohratini sundiradi Мұшында командан қошынға башчылық қылып, düşman bilan elishsa qo'li ustun bo'ladi qo'shin qo'mondoni dushmanga qarshi yuzlanadikan uyqudan voz kechib kecha kunduz o'yg'oq turishi kerak askarning ko'p bo'lishi hojat emas xil bo'lishi kerak askar xil bo'g'inidek qoralma to'liq bo'lishi kerak qo'shin askar ko'p bo'lganda boshqurishsiz qoladi boshqurilmagan qo'shin yuraksiz bo'ladi tajribalik jangovar kishi selishtirib ko'rib o'n ikki ming kishilik qo'shin ko'plik qiladi degan lashkarlarni mag'lub qilgan botur Er, men uchun to'rt ming askar yetarli qo'shindir degan ko'p qo'shin yeyilsa ichi qalaymi qallashidi uni tuzugili bo'lmaydi yomon vaziyatga duch keladi dongliq botur jasur Er yana askarlar xil qo'shin to'liq qoralangan bo'lishi kerak deb aytgan edi nom chiqargan jangovar kishi nima deydi angla bu so'zni angla va buningga amal qil ko'p qo'shin talab qilma xil askar talab qil askarning xillangan qoralining to'liq bo'lishini talab qil ko'p askarga qaraganda tartiblik oz askar yaxshiroq nurg'on odam ko'p qo'shin bilan vayronchilikqa uchradi agar qo'mondon dushmanga qarshi hujumga o'tsa dushmanga zarba berguchilarni o'ziga yaqin tutishi kerak ko'zatkuchi va chorlig'uvchilarni ayirib tanlab chiqish ko'z quloqni sagak tutib yiroqni ko'zitish kerak chorlig'uvchilar berib ko'p jesakchiga duch kelsa dushmanga hujum qilishi zarur bo'lib qolsa o'ylanib hujum qilishi kerak askarlarni tartibga silib qo'g'idg'icha atrat tuzish kerak hech bir askar orqada qolmasin yo oldiga o'tib ketmasin qarorgohni bilishi qo'g'idg'icha atratni yaxshi tuzishi kerak qo'shinda navbatchi tutib bak hushyor turishi kerak amaldor jang harakatlarini ko'zatishi kerak zarbador askarlardan hech kim sirtda qolmasligi kerak qo'shinni tushirganda qarorgoh uchun puxta joy tanlash kerak askarlarni to'plab ko'zitib yiroqqa avatmaslik kerak qo'mondan bexud bo'lmasligi nihoyatda sagak turishi kerak bexud bo'lsa dushmanning zarbasidan talofat ko'radi chorlig'uvchilarni elib dushmanga yaqinlashish kerak qarorgoh qurishda o't suvni tanlash kerak qo'shinni yaxshi ko'zitishi til berib qo'ymasligi kerak qo'shinning oz ko'pligini dushman bilmasin oldi bilan tirishib til tutish bu til orqali dushmanning harakatini bilib olish kerak shu ma'lumotga qarab keyingi ishni belgilash kerakki dushmanning bo'yni kesilsin va beshi yonchilsin mana bu o'sharlik va sagaklik bo'ladi jangda kim sagak bo'lsa shu qudratlik bo'ladi sagakbagining so'zini angla u arslon minib qilishni qamchi qilgan ajdahodek yo'l boshlaydi dushmanga zarba berish uchun ikki qoral bo'lishi kerak bu ikki qoraldan dushmanga o'lim yetadi hammadan avval dushmanga hili nayrang ishlatish kerak bu hili bilan dushmanning yuzini sarg'aytish kerak ikkinchisi hushyorlik va sagaklik turki kim hushyor bo'lsa shu ustun turadi jangda kim hushyor va sagak bo'lsa shubhisizki u dushmanga palokat keltiradi dushmanning qo'shini ko'p sening ozroq bo'lib qolsa urush qilishga oldirma uning tadbirini ko. yarishish imkoniyati bo'lsa uning bilan yarash bo'lmasa savut kiyib jang qilish lozim deb bil g'ayrat qil g'aflatda qo'y kechisi uxlaganda hujum qil kechida askarlaringning oz ko'pligini qandoq bilalasan agar yengishga imkoniyating yor bo'lmasa elchi avatib sulih tuz ab bo'lib yur so'zing bilan aldab al bo'l o'zingni qo'g'da urushqa oldirmay so'zingni tamomla buning bilanmi bo'lmasa dushman adab ketsa urushishni istab sulih sulihkimi ko'nmasa san ishni uzartmay askar to'plab so'qish mol ulashtir arlana maqta nomini atab urushga chaqir urushni uzartsa dushman aql tepib oladi ko'pni ko'rgan siri kishining ko'zi ichiladi dushmanni mag'lub qilgan beshidan ish kechirgan o'z ko'zi bilan ko'rgan kishi nima deydi angla uchrashmagan dushmanning danqi yiroqdan bilinadi uchrashib ko'z ko'rganda danqi kichiklab ketadi dushmanga yeling g'o'jim qil melingni olmasin urushni uzartsang mag'lub bo'lasan oyiqingni ishtiq qil askarning bir qismini pistirmaga qo'y piyoda o'qchilarni boshlab oldi yugra mo'ysbet jangovar botirlarni tanlab chiqib sapning oldiga qo'y askarlarni boshlab mangsun yesh cho'ng mo'ysbitlar naiti jangovar bo'ladi jangni biladi ham yaramliq bo'ladi yosh va oddiy yigitlar ishtiklik qiladi agar yuz o'risa qizg'inliqi o'chidi oldi orqonga ishonchlik odamlarni qo'y bir qismini bo'lsa o'ng so'l taraflarga o'rinlashtir askarlar yiqillashib bir biri bilan kiralashganda uchirg'inini tutib cho'qin selish kerak oldi bilan yiroq turib o'q bilan so'qishish kerak yaqinlashganda nayzi bilan tegib bo'ysundirish kerak orilishib ketganda qilish polti bilan urishqin tishing bilan tishla tirniqing bilan totila yaqalash tirkishib dushmanga orqa tarafingni berib qo'yma dushmanni yo'qot yo bo'lmasa urushib o'l dushman bilan elishgan jasur er nima deydi angla chidamliq bo'l chidamliq bo'lgan er dushmanini yengalaydi kelin qizning shodligi to'y tunida jasur arning shodligi jang kunida bo'ladi mag'rur qahramon qo'shinni tez olg'a suradi lochin qushni qo'g'lagandek dushman qinini to'kidi botir jangchi dushmanni ko'rish bilan chang to'zon ko'tiradi u o'zi urushib boshqalarga navbat bermaydi botir er jang ko'rsa arslondek bo'ladi at oynatıb düşmanını öldürdü ya özü ölüdü. Batur er düşmanını köse çırayı içilidi. Tutuşkanda topuğa milinip kızıl kanı boyuludu. At iger cabdıkla, savutla kıp kızıl bop ketidi. Kıp kızıl kızargan yüzle kökürüp ketidi. Düşman at çaptırıp üstünge besip gelse, çidam köse çekinme, keyin özleri tarqab ketidi. dushman harakat qilsa izzidin sanma harakat qil tayyorlanib izzidin qo'g'la qarab turma agar dushman qarshi turmay sandin qochsa qo'g'lab berib asir tut asir tutolmasang dushmanni yenggan jasur jangchilarning sepi qalaymaqan bo'lganda dushman qaytadan hujum qilib mag'lub qiladi dushman qochsa bas qil yiroqqa qo'g'lab borma agar dushman orqaga yansa, kaçanmay kalısan. Düşman ümitsizlense ölümge özünü urudu. Ölümge can tikip koyganğa kim karşı tura alısın? Ey oğul, bundak vakitte özünü qoğda. Qoğdiyanmısan özündün vazgeç. Kara, Qara, kishi behut bo'lsa ketivetibmi o'ladi kishi behut bo'lmasa tilikigi erishidi Сынығған кіші маңа мұндақ деді. Сынығған кішілерінің сөзі сөзінің бешідір. Дүшмен қайса бәсқіл, ізідің қоғылыма. Білесен, қоғылығычы, тойғычы қамчы ейді. Дүшмен бір тақыты витілсе, қайты топланамайды. Отны су өчірсе, қайты янамайды. Үмітсізленген кішілер өлішіні қалайды. o'limni xohlagan kishi avval o'ltirib ondin o'ladi kim arzigidek ish qilsa darhol uningga mol berish mukofotlash kerak shu mukofot bilan u xushallansin kim asr olsa uni maqtash inom berish kerakki shu inom natijasida vujudi bilan berilsin yomon maqtashga erishsa bak yaxshi bo'ladi yaxshini maqtasang uningdan keyin qalamdi Әрні мақтысаң, құрық қол білен арыслан тұтыды. Отны мақтысаң, югіріп ұшар қанатлағы етеді. Ярыланғалла болса, давалат, қара. Әсір түшкенлә болса, құтылдыр, қай тұрып кәл. Әгер өлгенлә болса, қадір қымметіні көтір, оғыл қызлары болса, ularning haqqini bagin askarlar buni ko'rsa so'yinidi jang paytida so'yimlik jinini beradi shirin so'z xushchiroy bilan ularga mol berish kerak bu uch narsa kishi uchun yaxshi odatdir erkin ozod kishilarmi buningga qul bo'ladi jinini qurbon qilish badaliga uni xushal qiladi ey tona mana bu so'z shuningga o'xshatilganki yaxshi diqqat qilsang uni to'g'ri aytilgan deysan xushchiroy shirin so'z bo'lsa mol dunyo berilsa u uch narsa atrofiga erkin kishilarmi to'planadi oltin kumushga qo'l setib olishning hojati yo'q bu uch narsani qurbon qilsang hammani jalb qilasan qo'shin qo'mondoni ana shundoq bo'lishi kerak ondan qo'shinga boshchilik qilsa bak yaxshi bo'ladi san oltin kumushlaringni mollaringni o'lashtir oltinlarning badaliga har kim jinini qurbon qiladi xizmatchi bu uch narsaga qul bo'ladi baglar shundoq yo'l tutsa hamma mol dunyoning uli bo'ladi balki mushundoq qo'shin qo'mondoniga ega bo'lsa mag'rur holda ishini bir boshqa ib chiqa oladi qo'shin qo'mondoni mushundoq bo'ladigan bo'lsa bagning ishi ro'noq tepib shatliq yetidi yaromliq bir vazirni talab qilsang ani shundiq kerak qo'shin qo'mondonini xohlasang mana bundiq kerak shundoq bo'lg'indila bagla uninga ishonsa bo'ladi ondin bag tilagan tilikiga erishadi o'gdilmish yana dedi ey davlatman ali ichki ish buyuk ishdir va nomimi ulug'dir biri vazir ikkinchisi qo'shin qo'mondoni бірі қылыш тұтса бірі қалам тұтуду. Әлінің тізгеніні бұ ішкісі тұтуду. Бұ ішкісі бірлесе, оны кім бұзалайды? алайды бұлар бәк қылланған кішілі болышы шекерек. әгер бәкке бойын толғыса беш кетеді manfaat yetkizsa uning foydasi nat ko'p bo'ladi Әгер бойын толғыса, әл-юртқы ziyni tegadi bag yaxshi xillangan kishi bo'lsa ikki xizmatkorimi xalqning sarxili bo'lsa shundila bulardan alga foyda tegadi bu foyda bilan ondin bakkimi hozir halovat keladi al boshqurgan donishman nima deydi angla donishman so'zlariga erishsang uni osh tomoq deb bil alni og'ushila уни qilish bilan oldi alni tutib turg'uchilar uni қалам bilan tutib turdi qilich bilan alni tez og'ili bo'ladi qalam bo'lmasa uni qo'lda tutib turg'ili bo'lmaydi har qandoq bir al qilich va kuch bilan ilinsimu uni zo'rliq bilan uzun yil so'rg'ili bo'lmaydi qaysi bir shahar kant qalam bilan boshqurilsa u yerda har kim tilagan o'lishini topadi ey ali Mening bilganlarim shu edi. Sorg'iningga yarasha aytib berdim. Aligning o'g'dilmishki suoli. Alig dedi: "Buni aniq tushandim. Yana bir so'zim bor, uni unimi aytib bergin, ey shohratlik. Endi menga yaxshiroq o'ylab so'zlab bergin. Ulug' hojib qandoq odam bo'lishi kerak?" u hojiblarning ulug'i bo'lsin sadoqat bilan balki jinini pido qiladigan bo'lsin begimu elimu ham o'zimu mamnun bo'lsin ularga xalq duo qiladigan bo'lsin ali aytdi bulanimi so'zligin bunimi aytib ba ko'zimni ro'shan qil